Antras skirsnis. Jam tai bestovint dangus viršum namo staiga sukaukė, pasigirdo baisiausias traškėjimas, neliginant dvi milžiniškos rankos būtų perplėšusios per siūlę dešimt tūkstančių mylių juodos drobės. Montega tartum kas perkirto pusiau. Tartum kas sukapojo krūtinę ir sudraskė į gabalus. Virš namo viens po kito praužė raketiniai bombonešiai pirmas, antras, pirmas, antras, pirmas, antras, šeši, devyni, dvylika, vienas ir dar vienas ir dar vienas ir dar. Montegas įsižiojo, jų kauksmas įsiveržė į jį ir įsprūdo pro prasišiepusius dantis. Namas sudrebėjo, ugnelė jo rankoje užgeso, mėnulio akmenys išnyko, jo rankos griebė telefoną. Bombonešiai nuskrido, krūtėjo jo lūpos, liesdamos telefono ragelį skubiaus pagalbos ligoninę. Klaikus kuždesys. Jis juto, kad juodų bombonešių kauksmas sutrynė žvaigždės į dulkes, kurios tartum neregėtas sniegas iš ryto dengs visą žemę. Ši absurdiška mintis nedavė jam ramybės, kol jis stovėjo tamsoje drebėdamas, be paliovos skrutindamas lūpas. Jie atsivežė mašiną, tiesą sakant, dvi mašinas. Viena jų sliuogė į skilvį, kaip juoda kobra, kuri šliaužia į seno aidinčio šulinio dugną, ieškodama ten užsilikusio vandens ir susikaupusios praeities. Jis sugėrė žalę tyrę, kuri lėtai, burbuliuodama, kilo į paviršių. Ar ji galėjo išgerti tamsą? Ar galėjo iščiulpti visus per ilgus metus susikaupusius nuodus? Ji gėrė tylomis, tik kartais, lyg dusdama nuo savo aklų ieškojimų, keistai sučiapsėdavo. Mašina turėjo akį. Žmogus, abejingų veidų, kuris stebėjo jos veikimą, užsidėjęs specialų optinį šalmą, galėjo pažvelgti į sielą to žmogaus, kurios kilvi valė mašina. Kągi matė toje akis? Žmogus tylėjo, žiūrėjo, bet nematė to, ką matė akis. Visa ši procedūra priminė griovio kasimą sode. Moteris gulinti lovoje – buvo nekas kita, kaip kietas marmuro sluoksnis, į kurį įsirėmė jų kastuvai. Na kągi, dirbkite toliau, greškite vis gilyn, įsemkite visą tuštumą, jeigu tik ją gali iščiulpti šį drebantį, čiapsinti gyvatį. Sanitaras stovėjo rūkydamas cigaretę. Antroji mašina taip pat dirbo. Jos veikimas stebėjo toks pat abejingas žmogus, apsivilkęs rusvu, nesitepančiu, kombinezonu. Ši mašina pumpavo iš kūno kraują, pakeisdama jį šviežių krauju ir šviežią plazmą. Teko valyti iš karto dviem būdais, tarė sanitaras, kuris stovėjo pasilenkęs prie nebiliaus moters. Skilvis dar ne viskas, reikia išvalyti kraują, kitaip nieko nebus. Paliktą šlamštą kraujyje ir kraujas trenks kaip plaktuku į smegenis kokius du tūkstančius kartų ir baigta, smegenys neišlaikys – nustos dirbti ir galas. Liaukitės, tarė Montegas. Aš tik norėjau paaiškinti, atsakė sanitaras. Jūs jau baigėte? paklausė Montegas. Jie sandariai sudėjo mašinas į dėžes. Baigėme. Montego pyktis niekiek jų nepaveikė. Jie stovėjo ir rūkė, o dūmų kamuoliai skverbės į nosį akis, bet jie net nemirktelėjo, net nesusiraukė. Už darbą mums priklauso 50 dolerių. Visų pirma, kodėl jūs man nesakote, ar ji pasveiks? Be abejonės pasveiks. Visas ta šlamštas dabar čia dėžėse ir jai nebegali pakengti. Ašgi jums sakiau, išvarai seną kraują, įpili naujo ir tvarka. Bet jūs, negydytojai, kodėlgi iš ligoninės neatsiuntė gydytojų? Po galais – Cigaretė vos neiškrito sanitaro iš lūpų. Per vieną naktį būna dešimt tokių iškvietimų. Per paskutiniuosius metus jų skaičius taip išaugo, jog teko sukurti specialias mašinas. Žinoma, prisidėjo tik optinis lešis, visa kita liko kaip anksčiau. Tokiu atveju gydytojas nereikalingas, užtenka dviejų technikų ir per pusvalandį viskas sutvarkyta. Na, reikia eiti, jis pasuko durų link. Ką tik per ausinį radiją gavome naują iškvietimą už dešimties kvartalų nuo jūsų. Dar kažkas surijo visą dėžutę migdomųjų. Paskambinkit, jeigu būsime vėl reikalingi. Jai būtina ramybė. Mes jai suleidome tonizuojančių vaistų. Pabus išalkusi, viso labo. Ir žmonės su cigaretėmis tarp siaurų lūpų, žmonės su angies akimis, pasiėmė savo mašiną ir žarną, dėžė suskysta melancholija sutiršta tamsa bevardė mase, išėjo pro duris. Montegas susmuko į kėdę ir pažvelgė į gulinčią moterį. Dabar ji buvo švelniai sumerkusi akis, ištiesęs ranką ant savo delno jis pajuto jo šiltą kvėpavimą. Mildreda, pagaliau ištarė jis. Mūsų per daug, galvojo jis, mūsų milijardai, o tai per daug, mes nepažįstame vienas kito. Ateina svetimi žmonės ir prievartauja tave. Ateina svetimi žmonės ir išplėšia tau širdį. Ateina svetimi žmonės ir iščiulpia tau kraują. Dieve mano, kasgi tie žmonės? Aš kaip gyvas nesu jų matęs. Praėjo pusvalandis. Dabar šios moters gyslomis tekėjo naujas kraujas, nuo kurio ji pati atgyjo. Skruostai paraudo, lūpos pasidarė gaivios, raudonos ir atrodė švelnios ir ramios svetimas kraujas, kad taip pakeitus ir kūną, ir smegenis, ir atmintį, jeigu būtų paėmę jos protą ir nugabenę į valyklą, iškratę kišenės, išlyginę, išdesinfekavę, išnarstę, o iš ryto parvežę namo, jei tik būtų galima. Jis atsistojo, atitraukė užuolaidas, plačiai atidarė langus ir įleido nakties oro. Buvo antra valanda nakties. Nejaugi tik prieš valandą jis sutiko gatvėje Clarisa McClellan. Tik prieš valandą įėjo į šį tamsų kambarį ir paspyrė koją mažą kristalinį buteliuką. Praėjo tik valanda, o pasaulis per tą laiką ištirpo ir vieto jo gimė naujas bespalvis pasaulis. Montegas išgirdo kažką juokiantis. Juokas klido mėnesienos užlietą pievelę iš namo, kuriame gyveno Clarisa jos tėvas, motina ir dėdė, kuris mokėjo taip ramiai ir taip rimtai šypsotis. Tai buvo nuoširdus ir džiaugsmingas juokas, nedirbtinis, jis klido šią vėlyvą nakties valandą iš ryškiai apšviesto namo. Tuo tarpu, kai visus aplinkinius namus gaubė tamsa. Montegas girdėjo balsus. Žmonės kažką kalbėjo, kalbėjo, kalbėjo, klausė, atsakinėjo, ausdami ir atausdami magišką žodžių audinį. Montegas išėjo pro stiklinės duris ir visai, nenuvokdamas, ką daro, nužingsnevo pievele. Jis sustojo šešėlyje prie namo, iš kurios klido balsai ir pagalvojo, kad jam nieko nereikštų net pasibelsti į duris ir sušnipždėti. Įleiskite mane, nesakysiu nie žodžio, aš tik noriu pasiklausyti, apie ką jūs kalbate. Bet jis net nepasijudino iš vietos tebestovėjo visas sušalę su ledinė kaukė ant veido, klausydamasis kaip vyriškas balsas turbūt dėdės, ramiai neskubėdamas tarė žodžius. Galų gale ko vertas mūsų amžiuje žmogus. Nusišnipštai į jį, kaip į popieriaus skiautelę suglamžiai ir numetiai, paėmė kitą, nusišnipštai suglamžiai numetiai. Visi lipa vieni kitiems ant kulnų. Kaip gali sirgti už savo miesto futbolo komandą, kai nežinai net programos ir žaidėjų pavardžių. Na pasakyk, kad gudrus, kokios spalvos marškiniais jie apsivilkia, kai išbėga į aikštę. Montegas grįžo į savo namus. Palikęs langą atvirą priejo prie Mildredos, rūpestingai ją apklosti ir atsigulė pats. Mėnulio šviesa krito ant jos kruostų raukšlių, išvagojusių kaktą ir atsispindėjo akise mažomis sidabrinėmis kataraktomis. Nukrito pirmas lietaus lašas – Klarisa, kitas lašas – Mildrida, dar vienas – Dėdį, dar vienas – šio vakaro gaisras, vienas Klarisa, du Mildrida, trys Dėdė, keturi gaisras, vienas Mildrida, du Klarisa, vienas, du, trys, keturi, penki – Klarisa Mildreda dėdė gaisras tabletė žmonės popieriaus keutelės. Nusišnipšk suglamžyk ir numesk. Klarisa Mildreda dėdi, gaisras tabletės keutelis, nusišnypšk, suglamžyk ir numesk. Vienas, du, trys, vienas, du, trys, lietus, audra, dėdės juokas, griaustinio dardėjimas, liūties apsemtas visas pasaulis, įsiveržianti iš ugnekalnio liepsna – ir visą tai trykšta šniokščia ir putojančių srautų veržėsi pirmin pasitikti ateinančio ryto. Nieko aš daugiau nebežinau, tarė Montegas ir paėmė nuo nemigo tabletę, kuri lėtai ištirpo ant liežuvio. 9 val. ryto Mildredo slova jau buvo tuščia. Montegas greit atsikėlė, smarkiai plakančią širdimi nubėgo koridoriumi ir sustojo prie virtuvės durų. Sidabrinis spirgintuvas išmesdavo paspirgintos duonos riekeles, jas čia pat savo žnyplėmis pagaudavo metalinį ranką, kuri suvilgydavo lydytų sviestų. Mildreda stebėjo, kaip paspirgintos riekelės krenta į lėkštę. Abi jos ausys buvo užkimštos, dūsgenčiomis elektroninėmis bitėmis. Staiga pakėlusi galvą į pamatį Montegą ir linktelėjo jam. Tu gerai jautiesi, paklausė jis. Per dešimtį naudojimus radijo kriauklelėmis metų Mildreda išmoko viską suprasti iš lūpų. Ji vėl linktelėjo ir įdėjo į spirgintuvą kitos duonos riekelę. Montegas atsisėdo. Nežinau, kodėl aš tokia išaukusi, pasakė jo žmona. Tu? Nežmoniškai išaukusi. Vakar vakare, pradėjus. Nekaip miegojau, baisiai blogai jaučiuosi tarė ji. Viešpatė, kaip norisi valgyti, nesuprantu kodėl. Vakar vakare, vėl tarė jis. Įsiblaškiusi sekė jo lūpas. Kasgi buvo vakar vakare? Ar tu nepameni? O kas buvo svečių, užėmė? Aš tarytum pagiringa. Viešpatė, kaip norisi valgyti. O kas buvo atėjęs? Keli žmonės, tarė jis. Taip ir maniau. Jie atsikando gabalėlį duonos. Skauda vidurius, bet baisiai norisi valgyti. Tikiuosi vakar nepridariau jokių kvailysčių. Ne, tyliai atsakė jis. Spirgintuvas išmetė riekelę, sviestė pamirkytos duonos. Jis paėmė ją ir kažkodėl pajuto dėkingumą. Tu ir pats nekaip atrodai, pasakė žmona. Pavakarė lyjo ir visas pasaulis apsidengė tamsių pilkų šydų. Jis stovėjo prieš kambaryje, sekdamas prieš varko ženklelį, kuriame žirėjo oranžinį salamandrą. Jis ilgai stovėjo, užsižiūrėjęs į ventiliacijos groteles prieš kambaryje. Jo žmona, skaičiusi televizijos kambaryje scenarijų, staptelėjo ir pažvelgė į jį. Oho, jis masto. Taip tarė jis. Norėjau su tavim pasikalbėti. Jis taptelėjo. Vakar tu surijai visas tabletes, kiek tik jų buvo flakonėlyje. Negali būti, kam aš tai būčiau dariusi, tarė jį nustebusi. Buteliukas buvo tuščias. Negali būti, kam aš tai būčiau dariusi, atsakė jį. Galbūt tu paėmėjai dvi tabletes ir pamiršai, paėmėjai dar dvi ir vėl pamiršai, ir vėl paėmėjai dvi, kol taip apsvaigai, kol pradėjai ryti be skaičiaus ir surijai visas 30 ar 40. Nesąmonė kuriems galams aš būčiau dariusi tokias kvailystes. Nežinau, atsakė jis. Ji aiškiai laukė, kad jis greičiau išeitų. Niekad aš to nedariau, tarė ji. Man ir į galvą nebuvo atėjusi tokia mintis. Tebūnie taip, atsakė jis. Kaip pasakė Ledi, tarė Mildreda, vėl įnikdama į scenarijų. Kokia šiandien programa? paklausė jis išvargusiu balsu neatsakė, nepakeldama akių nuo scenarijaus. Pjesė apimanti visas keturias sienas prasideda po dešimties minučių. Man šį ryt atsiuntė rolę. Aš jiems nusinčiau puikų pasiūlymą. Scenarijus rašomas, praleidžiant vieną rolę. Visiškai naujas sumanimas. O šią praleistą namų šeimininkės rolę atlieku aš. Kai ateina laikas ištarti žodžius, kurių trūksta – Visi nuo visų trijų sienų žiūri į mane, o aš ištariu juos. Štai pavyzdžiui, vyriškis sako, ką tu galvoji apie šį sumanimą, Elena? Ir žiūri į mane. Aš sėdžiu štai čia, vidury scenos, matai? Aš atsakau, atsakau, ji nutilo ir ėmė vedžioti pirštu per rankrašio eilutes. Štai, mano manimu tai puiku. Po to jie vaidina toliau, kol vyriškis pasako – Ar tu sutinki su tuo, Elena? Ir aš atsakau, žinoma sutinku. Įdomu? Gajau, ar ne? Jis stovėjo prieš kambaryje, žiūrėdamas į žmoną. Tikrai įdomu, tarė ji. O apie ką ši pjesi? Aš juk tau sakiau, veikiantys asmenys trys – Bobas, Ruta ir Elena. A, tai be galo įdomu. Bet bus dar įdomiau, kai galėsim įrengti ketvirtą televizinę sieną. Kaip manai, ar ilgai mums teks taupyti, kol vietoj paprastos sienos įtaisysime televizinę? Juk reikia tik dviejų tūkstančių dolerių. Trečdalio viso mano metinio uždarbio. Tik du tūkstančiai dolerių, pakartojo ji. Manau, kad kartais galėtum pagalvoti ir apie mane. Jeigu mes įtaisytumėm ketvirtą sieną, šis kambarys nepriklausytų vien tik mums – Jame svečiuotųsi visokiausi egzotiški žmonės. Galima ko kito atsisakyti. Mes ir taip daug ko atsisakome, mokėdami už trečią sieną. Ja pastatė tik prieš du mėnesius atmenį. Tik prieš du mėnesius jis sėdėjo ilgą laiką nenuleisdama nuo jo akių. Na viso gero, brangusis, viso gero, tarė jis išeidamas, bet staiga staptelėjo ir atsigrėžė. O kaip baigėsi piesė Laimingai? Dar neperskaičiau iki galo. Jis priejo, permetė akimis paskutinį puslapį, linktelėjo, sulankstė rankraštį, atidavė jai ir išėjo iš namų į lietų. Lietus jau aprimo ir mergina ėjo šaly gatvio viduriu, pakėlusi galvą, o reti lietaus lašai krito jai ant veido. Pamačiusi Montegą, ji šyptelėjo. Labas! Jis pasisveikino ir paklausė, ką jūs čia vėl išdarinėjate? Aš juk pamišusi. Kaip malonu, kai lyja. Mėgstu vaikščioti per lietų. Man nepatiktų, tarė jis. O gal ir patiktų, jei pamėgintumėt? Niekad nemėginau. Ji apsilaižė. Lietus netgi skanus. Tai jūs vis vaikštinėjate ir stengiatės viską išbandyti bent vieną kartą. Kartais ir du, ji pažvelgė į savo ranką, kurioje laikė kažką sugniaužusi. Ką jūs ten turite? paklausė jis. Pienę. Tikriausiai jau paskutinę šįmet. Nemaniau, kad taip vėlai pievelėje dar rasiu pienę. O dabar štai paimi ją ir patrini pasmakrę. Ar girdėjot kada tokį dalyką? Žiūrėkit. Ir juokdamasi perbraukė gėlę savo per pasmakrę. O kam tai darote? Jeigu žiedo dulkelės nudažo odą, vadinasi, aš įsimylėjusi. Ar nudažė? nieko neveiksi, jis turėjo pasižiūrėti. Na, paklausė jį, pasmakrė geltona. Puiku, o dabar išbandysime jūs. Nieko iš to nebus. Štai, ir nespėjus dar jam atsiklošėti, mergina pakišo pienę ir patrynė jam pasmakrę. Jis atšlyjo, o ji nusijokė. Stovėkite ramiai. Apžiūrėjusi jo pasmakrę, jis susiraukė. Na kaip? paklausė jis. Kokia gėda, tarė ji, jūs nei nieką neįsimylėjęs. Ne, įsimylėjęs, bet pienė to nerodo. Labai smarkiai įsimylėjęs. Jis mėgino atkurti vaizduotėje kieno nors vaizdą, patvirtinantį jo žodžius bet veltui. Tikrai įsimylėjęs. Susimildamas, nežiūrėkite taip. Tai vis pienė kalta, tarė jis. Visos dulkelės liko ant jūsų pasmakrės Štai kodėl bandymas su manimi nepavyko. Tikriausiai taip ir yra. Štai jūs ir nuliūdote. Ir vis per mane. Matau, kad nuliūdote. Atsiprašau, labai atsiprašau. Ji prisilietė prie jo alkūnės. Ne, ne, tarė jis paskubomis. Man nieko nėra. Jau turiu eiti. Pasakykit, kad atleidžiate man. Aš nenoriu, kad jūs pyktumėt ant manęs. Aš visai nepykstu, tik truputį nusiminiau turiu eiti pas savo psichiatrą. Mane priverčia eiti pas jį. Na ir prikuriu jam visokiausių dalykų. Nežinau, ką jis galvoja apie mane. Sako, kad aš tikras vogūnas. Taip jis ir vargsta, lupdamas vienas luoksnį po kito. Aš taip pat linkęs manyti, kad jums reikia psichiatro, tari Montegas. Visai jūs taip nemanote. Jis giliai atsikvėpė ir pagaliau tarė. Tikrai visai taip nemanau. Psichiatrui įdomu, kodėl aš klaidžiau po miškus, kodėl stebiu paukščius, gaudau drugelius. Kada nors parodysiu jums savo kolekciją. Gerai. Jiems įdomu, kaip aš praleidžiu laiką, ką veikiu per dienų dienas. Aš ir sakau, kad kartais tiesiog sėdžiu ir galvoju, bet nesakau apie ką. Tegul pasuka galvas. O kartais sakau, mėgstu vaikštinėti atlošusi galvą štai šitaip, kai lietus lyja tiesiog į burną jo skonis kaip tikro vyno. Ar jūs kada nors mėginote? Ne, aš, jūs juk atleidote man tiesą? Taip, jis pagalvojo, taip atleidau. Ne pats nežinau kodėl. Jūs kažkokia ypatinga, ant jūsų greit galima supykti, bet nesunku ir atleisti. Jums sakote 17 metų? Taip, sukaks po mėnesio. Keista, tikrai keista. Mano žmonai 30 metų – bet kartais jūs atrodote daug vyresnė už ją. Niekaip negaliu to suprasti. Jūs pats kažkoks ypatingas, misteri Montegai. Kartais aš net pamirštu, kad jūs gaisrininkas. Ar galima jūs vėl užrūstinti? Kągi droškit? Kaip tai prasidėjo? Kaip jūs ten pakliuvote? Kaip jūs ėmėtės tokio darbo ir kaip jums atėjo į galvą pasirinkti būtent šią profesiją? Jūs nepanašus į kitus gaisrininkus. Esu mačiusi kelis. Aš žinau. Kai kalbu, jūs žiūrite į mane. Kai vakar pasakiau kažką apie mėnulį, jūs pasižiūrėjote į mėnulį. Kiti niekad to nepadarytų. Būtų nuėję savo, visai neklausydami mano kalbų. Ar ko gerų pagrasinę man. Dabar žmonės neturi laiko vieni kitiems. Jūsgi pakenčiate mane, o tai retas dalykas. Štai kodėl man taip keista, kad jūs gaisrininkas. Tas kažkaip jums netinka. Jis pajuto, kad jo kūnas kyla į dvi dalis, kurių viena karšta, o kita šalta, viena švelni, o kita kieta, viena virpanti, o kita sustingusi, ir viena pusė stengiasi sutraiškinti antrąją. Jūs verčiau paskubėtumėt pas savo psichiatrą, nes pavėluosit, tarė jis. Ir ji nubėgo palikusi Monte galėtų ją. Jis ilgai stovėjo nejudėdamas. Po to iš lėto nuėjęs kelius žingsnius, valandėlę atlošė galvą ir įsižiojo, o lietus krito tiesiai į burną. Mechaninis šuo miegojo ir tuo pat metu nemiegojo, gyveno ir tuo pat metu negyveno, tupėdamas maloniai dūzgiančioj, maloniai virpančioj bliškiai apšviestoj būdoj tamsiame gaisrinės koridoriaus kampe. Pro didžiulį langą lėjosi blanki ryto šviesa, skverbėsi mėnesieną, krisdama tai čia, tai ten, ant bronzinių, varinių ir plieninių šio mechaninio žvėries dalių. Šviesa mirguliavo ant raudono stiklo gabalėlių, ant jautrių plonyčių, kaip kapiliarai, neiloninių plaukelių, kurie dengė šio padaro šnerves, o jis pats vos vos drebėjo, tupėdamas ant aštuonių atsikišusių tartum voro kojų guminėmis letenomis. Montegas nusliogė žemyn bronziniu stiebu ir išėjo žvilgterėti į miestą. Debesys jau buvo visai įsisklaidę. Jis susirūkė cigaretę ir sugrįžęs į koridorių pasilenkė prie šuns. Šuo buvo panašus į didžiulę bitę, grįžusią į avilį iš laukų, kur žiedų medus yra prisisunkęs nuodų, sukeliančių beprotybę ir košmarus. Ir jo kūnas prisigėrė to tiršto saldaus nektaro. Ir dabar jis miega, stengdamasis miegu įveikti pragaištingą nuodų veikimą. Sveikas sušnipždėjo Montegas, sužavėtas kaip visada, šio vienu metu ir negyvo, ir gyvo žvėries. Naktį, kai visus apimdavo nuobodulys, o tai kartuodavosi kas nakt, gaisrininkai nusileisdavo bronziniais stiebais ir jungia tiksinti šuns uoslės sistemos mechanizmą, atneždavo į rūsį žiūrkių, kartais viščiukų, o kartais ir kačių, kurios vis tiek būtų buvusios nuskandintos. Ir čia prasidėdavo lažybos – kurį viščiuką žiūrkė ar katę šuo pagaus pirmą. Aukas išleisdavo į laisvę. Po kelių sekundžių žaidimas baigdavosi. Nespėdavo žiūrkį, kad tie ar viščiukas nubėgti pusės kelio, kaip atsidurdavo minkštose šuns letenuose ir keturių colių tuščia vidurė plieninį adatą, išlindusi iš šuns nasrų, išvirkždavo aukai geroką dozę morfijaus ar prokaino. Po to auką įmesdavo į krosnį, kurioje buvo deginamos šiukšlės ir žaidimas prasidėdavo iš naujo. Paprastai Montegas likdavo viršuje ir neprisidėdavo prie šių pramogų. Tik kartą, prieš dviejus metus, jis susilažino su geriausiu žaidėju ir pralošė visos savaitės uždarbį, bet už tai turėjo iškesti pašėlusią Mildredos rūstybę. Jis niekad nepamirš jos veido su pritvinkusiomis venomis, visą išmuštą raudonų dėmių. Dabar naktimis jis gulėdavo savo patale, nusigręžęs į sieną ir klausydavosi, kaip iš apačios klinda nesulaikomas juokas, kaip tartum per klavišus laksto žiūrkės, kaip cypia lyg smuikas pelis ir kaip staiga stoja didinga tyla. Tai šuo iššoka iš savo būdos, mesdamas šešėlius kaip peteliški, patekusi į blyškę šviesą jis suranda savo auką, pagriebia ją, perveria geluonimi, grįžta atgal į būdą ir numiršta, tartum kas būtų išjungęs jo veikimą. Montegas palietė šunsnukį, šuo suurzgi, Montegas atšoko. Šuo pasikėlė savo būdoje ir pasižiūrėjo į Montegą staiga atgijusiomis žalsvai mėlyna neoninė šviesa žėrinčiomis akimis. Jis vėl suurzgi Tai buvo keistas ausirėžiantis garsas, kuriame buvo girdėti ir elektros birzgimas, ir kažkoks čirškėjimas, ir metalo džeržgesys, tartum būtų pradėjęs veikti kažkoks senovinis surūdyjas mechanizmas, gergžiantis ir įtarus kaip senis. Na, na, brolau, tarė Montegas, kurio širdis ėmė smarkiai plakti. Jis matė, kaip iš šuns nasrų per colį išlindo žvilgantę datėlį, išlindo ir vėl pasislėpė, vėl išlindo ir ir vėl pasislėpė. Žvėries viduje tas urzgimas stiprėjo, jo žvilgsnis buvo nukreiptas į Montegą. Montegas ėmė trauktis. Šuo žengė iš savo būdos. Montegas įsitvėrė vieną ranką bronzinio stiebo. Nuo jo pirštų prisilietimo stiebas liuoktelėjo į viršų ir tylutėliai užkėlė Montegą aukštyn pro lubų angą. Jis išlipo apytamsėje viršutinio aukšto aikštelėje. Visas drebėjo, o išbliškės veidas buvo net pažaliavęs. O apačioje šuo vėl sudribo ant savo aštuonių neįtikimų tartum vabžio letenų ir vėl ėmė tyliai užti, o jo daugiabriaunės akys užgeso. Montegas pastovėjo prie liuko, kol atsikvošėjo iš baimės. Užpakalį jo kambario kampe už stalo, apšviesto lempą po žaliu gaubtu, keturi vyrai susėdę kortavo – Jie dirstelėjo į jį, bet nieko nepasakė. Tik tai žmogus su brandmeisterio kepure, ant kurio žėrėjo Fenikso atvaizdas, laikas liesoje rankoje kortas, pagaliau susidomėjo juo ir paklausė iš anapus kambario. Montegas? Jis nemėgsta manęs, tarė Montegas. Kas ar šuo? Brandmeisteris atidžiai žiūrėjo į savo kortas. Na jau, jis negali mėgti ar nemėgti, jis tiesiog funkcionuoja. Tai kaip balistikos uždavinys – Jam yra nustatyta trajektorija, kurios turi laikytis. Pats suranda tikslą, pats grįžta atgal, pats įsijungia. Jis visas tik išvarinės vėlos akumuliatorių ir elektros energijos. Montegas nurijo seilės. Jo skaitytuvus galima sureguliuoti bet kokiomis kombinacijomis. Tiek ir tiek amino rūkščių, tiek sieros, tiek riebalų ir šarmo. Taip, mes visi tai žinome. Visų mūsų cheminis sąstatas – ir procentinis apskaičiavimas yra užregistruotas bendroje kartotekoje, apačioje. Nieko nėra lengvesnio, kaip sureguliuoti šuns atmintį kokiam nors mišiniui, kad ir nepilnam, sakykim, amino rūkštims. To pakanka tam, ką jis dabar padarė. Jis reagavo, užuodęs mane. Niekai, tarė brandmeisteris. Jis susierzinęs, bet dar neįdūkęs, Kažkas atreguliavo jo atmintį tiek, kad jis urkstų, kai aš prisiliečiu prie jo.